Book 2 გზაში გზაში ის მოტოციკლით მგზავრობს ის მოტოციკლით მგზავრობს ის ველოსიპედით დადის ის ველოსიპედით დადის ის ფეხით დადის ის ფეხით დადის ის გემით მგზავრობს ის გემით მგზავრობს ის ნავით მგზავრობს ის ნავით მგზავრობს ის ცურავს ის ცურავს აქ საშიშია აქ საშიშია საშიშია მარტო ვინმეს დაემგზავრო საშიშია მარტო ვინმეს დაემგზავრო საშიშია ღამით სეირნობა საშიშია ღამით სეირნობა ჩვენ გზა აგვებნა ჩვენ გზა აგვებნა ჩვენ არასწორი გზით მივდივართ ჩვენ არასწორი გზით მივდივართ უნდა დაუბრუნდეთ უნდა დავბრუნდეთ სად შეიძლება აქ მანქანის გაჩერება? სად შეიძლება აქ მანქანის გაჩერება? არის აქ ავტოსადგომი? არის აქ ავტოსადგომი? რამდენ ხანს შეიძლება აქ გაჩერება? რამდენ ხანს შეიძლება აქ გაჩერება? სრიალებთ თხილამურებით? სრიალებთ თხილამურებით? ზემოთ საბაგიროთი ატიხართ? ზემოთ საბაგიროთი ადი ხართ. შეიძლება აქ თხილამურები ქირავება? შეიძლება აქ თხილამურების დაქირავება?